Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius ir jis tarė. Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi metė jaukų skrynę iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo. Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Jie paklausė, mokytojau, kada šitai įvyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės. Jis pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę mano vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas. Jūs neikite paskui juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė, tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, lygų ir badmečių, bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite savo iširdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti nei vienas jūsų priešininkas. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekes dėl mano vardo. Vis dėlto, nei plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę. Kai matysite Jeruzalę supama kariuomenės, žinokite, jog prisartino jos nuniokojimas. Tuomet, kas bus judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste te išeina iš jo, kas apylinkėse te negrįžta. Tai bus bausmės dienos, kad įsipildytų raštai. Vargas neščioms ir žindančioms tomis dienomis. Baisinė lemtis užklups kraštą, ir rūstybė šią tautą. Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvien į įvairius kraštus, o Jeruzalė mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai. Buženklų saulėje, minulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis gazdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinant į debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Ir jis jiems pasakė palyginimą. Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprokti, jūs žinote, arti esant vasarą. Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums, nepraeši karta, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpeščių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Į džabangai užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką būdėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sunaus akivaizdoje. Taip Jėzus dienomis mokydavo šventykloje, o naktis praleisdavo vadinamajame alyvų kalne. Ir nuo ankstyvo ryto visi žmonės rinkdavosi jo pasiklausyti šventykloje.